Օրը օրփաթ է եւ ինչպես միշտ ժամը 15-ից 15-ից Արցախի հանրային ռադիո ուղիղ եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում նորություններ ինտերնետ պետության տիրույթներում կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Ժամը 15:35 կհնչեն մշակութային լուրեր։ Երեք երեկոյան համազգային հայկրթական եւ մշակութային միության նախաձեռնությամբ Արմատներ կենսակենտրոնում կազմակերպված երիտասարդ ստեղծագործողների եւ ընթերցողների հանդիպումը նպատակ էր հետապնդում կիրառելի դարձնել շրջանաձև ընթերցանության փորձը։ Վարդուի Բաղդասարյանի սյուժեն։ Հուլիսի 20-ին նշվում է շախմատի միջազգային օրը։ Եթրաժամը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրփաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Հայկական IT Systems ընկերության Kikilder ծրագիրը հնարավորություն է տալիս բարձրացնելու աշխատողների արդյունավետությունը։ Այս մասին Be Automative 2018 ցուցահանդեսի շրջանակում Newsgate AM-ի թղթակցին պատմեց IT Systems ընկերության աշխատակից Վազգեն Գալոյանը։ Ընկերությունը գործում է 7 տարի եւ արդեն 3 տարի է ներկայացնում է Kikilder ծրագիրը։ Վազգենի խոսքով Անդրկովկասում նման ծրագիր չկա։ Քիքիլդերը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել աշխատողների արդյունավետությունը եւ պատասխանատվությունը։ Համակարգը տեսագրում է համակարգչի էկրանը եւ թույլ է տալիս տեսնել, թե ինչով է այդ պահին զբաղվում աշխատողը։ Օրինակ, եթե աշխատողը աշխատանքային ժամին զբաղվում է կողմնակի գործով, ապա տնօրինը դա կարող է տեսնել եւ նկատողություն տալ աշխատողին։ Վազգեն Գալոյանը նշում է, որ եթե աշխատակիցը տեղյակ է ծրագրի աշխատանքի մասին, ապա նրա արդյունավետությունը բարձրանում է մինիմում 30%-ով։ Բացի տեսագրումից ծրագիրը նաև գրաֆիկի միջոցով խմբավորում է աշխատողի գործողությունները եւ ցույց է տալիս, որ կայքում կամ ծրագրում աշխատողը որքան ժամանակ է անցկացրել, սակայն աշխատակիցները կարող են եւ չիմանալ, որ իրենց համակարգիչը տեսագրվում է։ Այս ամենը տնօրենին հնարավորություն է տալիս նպաստել աշխատակցի արդյունավետության բարձրացմանը։ Samsung ընկերությունը հաջորդ տարվա սկզբին վերջապես կթողարկի ճկուն էկրանով առաջին ծալվող սմարթֆոնը, հայտնում է Wall Street Journal-ը։ Սմարթֆոնը, որը կրում է Winner պայմանական անունը, հագեցած կլինի 7 դույմ էկրանով, այն կարելի կլինի լայնքով դնել դրամապանակի ձևով։ Առաջին մոդելը թանկ արժանա և նեղ լսարանին հասանելի կլինի, սակայն 2019 թվականի երկրորդ կիսամյակին հարավկորեական ընկերությունը կարող է ընդլայնել ընդգրկումը։ CWC խորհրդատվական ընկերության վերլուծաբանները նոր հետազոտության արդյունքներով հայտարարել են, որ արհեստական ինտելեկտի զարգացումը չի հանգեցնի բոլոր աշխատատեղերի լիարժեք ոչնչացման, քանի որ ի հայտ կգան նոր մասնագիտություններ, որոնք ծավալով համարժեք կլինեն արդեն գոյություն ունեցողներին։ Այս մասին գրում է Hightech-ը վկայակոչելով Business Insider-ը։ Փորձագետները վերլուծել են Մեծ Բրիտանիայի շուկայի հնարավոր ապագան։ Նրանց կարծիքով արհեստական ինտելեկտը 38%-ով աշխատատեղեր կկրճատի տրանսպորտի ոլորտում, 30%-ով արդյունաբերության։ Չնայած սրան, նեյրոցանցերը նոր աշխատատեղեր կստեղծեն այլ բնագավառներում, օրինակ առողջապահության ոլորտում։ Մինչև 2037 թվականին արհեստական ինտելեկտը Մեծ Բրիտանիայում կվերացնի գոյություն ունեցող աշխատատեղերի 20%-ը եւ նույնքան էլ աշխատատեղ կստեղծի։ Ընդհանուր առմամբ հետազոտության համաձայն 7 միլիոն աշխատատեղ կփակվի եւ 7.2 միլիոն նոր աշխատատեղ կստեղծվի։ շուտով Skype-ում աուդիո եւ տեսազանգերի ձայնագրման գործառույթ կհայտնվի։ Կրեսպոնդենտի փոխանցման այս մասին հաղորդվում է Skype-ի պաշտոնական էջում։ Skype-ը կձայնագրի տեսազրույցները, այդ թվում եւ խմբակային։ Ձայնագրությունները կպահպանվեն այնպես, որ դրանց հասանելիությունն ապահովված լինի յուրաքանչյուր սարքից, որից օգտատերը մուտք կգործի իր միկրոբլոգ։ Ծրագրում կավելացվեն նաև կոդավորված զանգեր և տեքստային հաղորդագրություններ ու ֆայլեր, ինչպես օրինակ՝ պատկերներ, աուդիո և տեսանյութ ուղարկելու գործառույթներ Signal Protocol-ի կիրառմամբ։ Օգտատերերն այսուհետ հնարավորություն կունենան WhatsApp-ում հաղորդագրությունները նշել որպես կարդացված առանց բացելու հավելվածը։ Ինչպես տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստին, ծրագրավորողներն ակնկալում են, որ նորարարությունը թույլ կտա օգտատերերին արագորեն ձերբազատվել սպամից եւ անպետք հաղորդագրություններից, ինչպես նաեւ հեշտացնել շփումը խմբակային զրույցներում։ Ներկա պահին մեսենջերի ցանուցումներն միայն արագ պատասխանի հնարավորություն են առաջարկում։ Աղբյուրների տվյալներով նոր գործառույթը կգործարկվի հավելվածի հաջորդ տարբերակում։ ԱՄՆ-ի Ցինցինատի համալսարանի գիտնականները փորձում են ածխածնից նորարարական գործվածք ստեղծել, որը կօգտագործվի տարբեր էլեկտրոնային սարքավորումների մարտկոցներ լիցքավորող հագուստ պատրաստելու համար։ Այս մասին հայտնում է Science Daily-ն։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ գործվածքը ստեղծելու համար գիտնականները որպես հիմք են վերցրել ածխածնային նանոխողովակները, որոնք աճեցվում են վակուումային խցիկում։ Արդյունքում նանոխողովակները փոքր մանրաթելային քառակուսի են ձևավորում, որը կարելի է վերածել տեքստիլային գործվածքի։ Այն նման է սարդի մետաքսյա թելի, որը կարելի է ներհյուսել տարբեր գործվածքների մեջ։ Գիտնականների խոսքով ածխածնային նանոխողովակները մյուս նյութերից տարբերվում են իրենց բացառիկ հատկություններով՝ մեծ դիմացկունությամբ, լավ հաղորդակցությամբ, մակերևույթի ավելի մեծ մակերեսով և բարձր ջերմակայունությամբ։ Ածխազնային մանրաթելերը կարելի է օգտագործել տարբեր սարքավորումներում՝ ծանր մետաղների, դիվիճներից մինչև սուպերէլեկտրակուտակիչներ և մարտկոցներ: Ածխածնային նանոխողովակները կարող են փոխարինել պղնձե մետաղալարն ավտոմեքենաներում և ինքնաթիռներում, այսպիսով նվազեցնելով մեքենաների քաշն ու բարձրացնելով վառելիքի օգտագործման արդյունավետությունը: Այսքան այս շաբաթվա համար։ Կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ: Էջը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ da barbațe Me quedarse Antes se lo betanga serve him Много дней один и тот же сон Не дает дышать Сон, который стал последним днем Где жила душа Очень скоро где-то за дождем Я ставлю последний шаг Этот шаг В этом черно-белом страшном сне я совсем одна. Я осталась в полной темноте, в четырех стенах. Только где-то в небе надо мной светит белым твой новый мир. Я уже не чувствую шипов черно-белых роз, Кровью нанеся узор следов на дорогу слез. Только эта боль не стоит слов, это плата за путь в твой мир и любовь. Тянутся неделями часы, отмеряя ад, не дойти до белой полосы, не свернуть назад. Небо увело тебя с собой, оставляя взамен любви. Եթերում խաչմերուկն է տեղական ժամանակով 15:30 րոպե։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան Հայաստանի ազգային օպերայի եւ բալետի թատրոնը պատրաստվում է վերջին 35 տարվա ընթացքում ամենամասշտաբային շրջագայություններին։ Հուլիսի 19-ին կայացած մամուլի ասուլիսին թատրոնի տնորեն եւ գեղարվեստական ղեկավար Կոստանդին Օրբելյանը պատմեց, որ վերջին անգամ թատրոնի արվեստագետները նման թափով հանդես են եկել լեգենդար Մոսկովյան մեծ թատրոնի բեմում 60 տարի առաջ։ Սեպտեմբերի 1-ից 15-ը թատրոնը կմեկնի Դուբայ, որտեղ երկու նոր օպերային բեմադրություն կներկայացնի՝ Բիզեի Կարմենը եւ Մոցարտի կախարդական Սրինգը։ Երկու ներկայացումներն էլ կյանքի են կոչվել Օրբելյանների միջոցներով։ Դրանց Երևանյան պրեմիերան տեղի կունենա տարվա երկրորդ կեսին։ Կարմենը նոյեմբերի 10-ին, կախարդական սրինգը դեկտեմբերին։ Սեպտեմբերի 25-ից 30-ը թատրոնի շրջագայությունները տեղի կունենան Քուվեյթում։ Մենք ելույթ կունենանք կախարդական սրինգով, սա կլինի Քուվեյթի պատմության մեջ առաջին օպերային բեմադրությունը, ասաց Օրբելյանը։ Երևան վերադառնալուց հետո թատրոնին հագեցած աշխատանք է սպասվում նոր բեմադրությունների համար։ Ֆրանսիայի կինոռեժիսոր Արնո Խայաջանյանի վերջին ֆիլմը, որը կոչվում է Մենք ենք մեր սարերը, պատմում է Արցախի մասին։ Այն ընդգրկված էր Ոսկե Ծիրանի հայկական համայնապատկեր ծրագրում։ Հոբելյանական Ոսկե Ծիրանին Արնո Խայաջանյանը ճանաչվեց լավագույն սփյուռքահայ կինոգործիչ նշյալ ֆիլմով։ Արմեն Խայաջանյանի խոսքով 2016-ին իր նախորդ աշխատանքը լավագույն վավերագրական ֆիլմ է ճանաչվել։ Ինչ վերաբերում է Մենք ենք մեր սարերը աշխատանքին, ռեժիսորի ձևակերպամբ այն յուրահատուկ է, քանի որ իր առաջին հայալեզու ֆիլմն է։ Ինքը անչափապարտ է, սակայն դա միայն իր անձնական հաղթանակը չի համարում, քանի որ այդ հաղթանակը նաև Արցախինն ու նրա ժողովրդինն է։ Ֆիլմի նկարահանումները կսկսեն 2019-ի սեպտեմբերին։ Ֆիլմը հայ-ֆրանսիական համատեղ արտադրություն կլինի։ Իր պրոդյուսերներն են Սերժ Ավետիքյանը, Միքայել Դովլաթյանը եւ Մարտին Սալմոնը։ Ֆիլմում պատմվելու են ունիվերսալ պատմություններ, գործողությունները տեղի են ունենալու Արցախում։ Պատմության հիմքում կլինի Արցախյան հակամարտությունը։ Ես ավելի շատ կկենտրոնանամ առօրյա կյանքի, մարդկանց զգացմունքների, երազանքների եւ փոխհարաբերությունների վրա։ Դա նման կլինի յուրատեսակ խճանկարի, որտեղ կխաչաձևվեն ութ կերպարների պատմությունները, նշեց Արնո Խայաջանյանը։ Մոսկվայում հայկական նրբանցքների բարելավման աշխատանքների ընթացքում հնակետները կենցաղային եւ կրոնական արվեստի իրեր են հայտնաբերել, ինչպես նաեւ 18-ից 20-րդ դարերի մետաղադրամներ, հաղորդում է Ռուսաստանի մայրաքաղաքի քաղաքապետի պաշտոնական կայքը։ Գտածոները կպահպանվեն եւ կվերականգնվեն, ապա կներկայացվեն Մոսկվայի թանգարաններում։ Ռեժիսոր Թոդ Ֆիլիպսի ֆիլմը, որը մեծ էկրան կբարձրանա 2019-ի հոկտեմբերի 4-ին, անվանվելու է պարզապես Ջոկեր։ Ակնկալվում է, որ ֆիլմի բյուջեն կկազմի 55 միլիոն դոլար։ Այն պատմելու է, թե ինչպես է Ջոկերը դարձել Բեթմենի գլխավոր ճշնամին։ Կինոստուդիայի ներկայացուցիչների խոսքով Ժապավենը կներկայացնի հասարակության կողմից մերժված մարդու զարգացումը եւ կարտացոլի ոչ միայն նրա բնավորության հետազոտությունը, այլև առավել լայնածավալ մի պատմություն։ Ժապավենի սցենարը հեղինակել են Ֆիլիպսը եւ Սկոթ Սիլվերը, որն աշխատել է 8-րդ մղոն ֆիլմի վրա։ Դուկլասը ցիկ մշակութային լուրեր con dulzura y me derrito en su boca y sus ojillos me miran, me vuelvo loco por ella. Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero que me regale su cintura. me envenena y poco a poco me desnuda sobre el sabor de tu ser. Sabor a caramelo, te adoro, te anhelo, sentir la pasión, me derrites con tu olor. Sabor a café es el sabor de tu piel, Tu labios canela, tu beso la miel. Sabor a caramelo, te sentir la pasión, te derrites con dolor. Sabor a café es el sabor de tu piel, tu labio canela, tu beso la miel. Եթերում խաչմերուկն է։ Մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթիից Սուրբաթ, ամփոփող է ժամը 15-ից 15-ից մինչև 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ։ Երեք երեկոյան համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության նախաձեռնությամբ Արմատներ կենսակենտրոնում կազմակերպված երիտասարդ ստեղծագործողների եւ ընթերցողների հանդիպումը նպատակ էր հետապնդում կիրառելի դարձնել շրջանաձև ընթերցանության փորձը։ Վարդուի Բաղդասարյանի սյուժեն։ Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միությունն Արցախում կենսունակ ծրագրեր է իրականացնում։ Միության պատասխանատու Հերմինե Ավակյանը մշտապես բրպտումների մեջ է ինչ անել եւ ինչպես, որ հետաքրքրի եւ հուզի հատկապես երիտասարդ սերնդին ու երիտասարդների միջոցով նաեւ հանրության տարբեր շերտերի։ Երեք ուշ երեկոյան արմատներ կենսակենտրոնում երիտասարդ հեղինակների հետ հանդիպումն ընթերցողներին գեղագիտական ընկալումներին հաղորդակից անելու նպատակ էր հետապնդում։ Հերմինեն ասում է, որ այդ նպատակն առաջին անգամ փորձեցին իրականացնել արտերկրի եւ Երևանի գրական ակումբներում վաղուց հարգի դարձած շրջանաձև ընթերցանության միջոցով։ Այն հնարավորություն է տալիս հրաժարվել պոեզիայի հետ հանդիպման քարացած ձևերից եւ մեկ սեղանի շուրջ համախմբել գրական աշխարհի ներկայացուցիչներին, ծանոթանալ նրանց հետ, ընթերցել, քննարկել, բացահայտել վերջինների ստեղծագործությունները, զրուցել, հարցեր տալ նրանց եւ այդ ամենով քարոզել սեր ու հավատարմություն գրականության եւ ընթերցանության հանդեպ։ Շրջանաձև ընթերցանության անդրանիկ հյուրերը երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչներն էին՝ Սոնա Վանը եւ Վան Նովիկովը։ Սոնան ասաց, որ առաջինը լինելու պատիվը իր էության մի մասն է կազմում եւ ուրախ է, որ այստեղ նույնպես առաջինը եղավ։ Սոնան բանաստեղծությունների երկու գրքի հեղինակ է։ Արցախի եւ Հայաստանի գրողների միությունների անդամ։ Վերջերս Բուլղարիա գրողների միությունը երիտասարդ բանաստեղծուհուն նույնպես իր երկրի համանուն կառույցում ընդգրկեց, ինչի համար շնորհակալ է Սոնան եւ ինչը պարտավորեցնող է։ Ընթերցողին առաջինը տրամաբանորեն ներկայացավ ինքը Սոնան, Սոնա համբարձումը։ Ես Սոնա Համբարձումյանն եմ։ Գրական կեղծանուն ընտրեցի Սոնա Համբարձում։ Ճիշտն ասած չգիտեմ ինչու, բայց ինձ թվում է թե այդ Համբարձում բառի մեջ ավելի եւ հայկական, եւ ինձ վերաբերող բնութագրումներ կան, քան Համբարձումյանը կարող է լինել։ Իրականում իմ ազգանունը, որովհետեւ Համբարձումյան չէր, այդ նախնիների մեջ սխալ կա, որը իմ բանաստեղծությունների մեկի մեջ բացահայտում եմ։ Եկել եմ գրքերով, երկու գիրք եմ բերել։ Բառը սահմանի վրա գիրքը, որը վերջերս կազմեցի եւ խմբագրեցի Ամերիկահայ մտավորականի հովանավորությամբ։ Ներսում զետեղել ենք ամբողջ Արցախի գրական ընտանիքը, Արցախում ստեղծագործող ու նաեւ հոդվածներ եւ արձակ եւ պոեզիա, որոնք որ եւ ներկայացնում են Արցախը եւ չեն ներկայացնում Արցախը անմիջական եւ ոչ անմիջական կերպով, այսինքն։ Եվ իհարկե այն վերջին գիրքը, որը ես շատ սիրեցի, որը ես հաստատ գիտեմ, որ սրանից հետո եկողին ավելի եմ սիրելու, քան այս մեկին, եւ այդպես իմ սերը ավելանալու է եւ պակասելու է նախորդների հանդեպ։ Այսինքն ամեն նոր քայլից արդեն 5 քայլս ավելի քննադատաբար եմ ներկայացնելու։ Գանգրահեր կարոտ գիրքը 2017 թվականի դեկտեմբերին լույս տեսավ Սոնան հիշեց իր մանկությունն ու գրական առաջին թոթովանքները։ Ընդհանրապես ստեղծագործում եմ 11 տարեկանից, սակայն 11 տարեկանից մինչև 18 տարեկան ընկած ժամանակահատվածը 7 տարին ես համարում եմ այն, այսպես ասած, 4 թաթերով քայլերը, որ նորածինն է անում, որպեսզի նա սովորի քայլելը։ Հետո ես սովորեցի քայլել, սովորեցի ստեղծագործել եւ գրական հարթակ ստեղծել, այսինքն իմ գրական աշխարհը ունենալ։ Գրական միջավայրում իր աներեր քայլքն ունի Սոնան։ Նրա կարծիքով գրականությունը որպես սահմանապահ զինվոր եւս ծառայում է ազգին, պետությանը, ժողովրդին եւ երազում է հայ լինելու, ազգայինը պահելու այդ կերպարը, այդ արթուն զարգերակը ես ուզում եմ բոլորիս մոտ միշտ լինի, անկախ նրանից նա ստեղծագործող է թե ոչ։ Սեփական բանաստեղծություններն առաջինն ընթերցողներին ներկայացրեց Սոնան։ Նա կարդաց անտիպ գործերից, հաստատելով միտքն այն մասին, որ հաջորդ գործերն ավելի է սիրելու եւ դրանք երազանցելու են նախորդներին։ Երիտասարդ գրականագետ բանասիրական գիտությունների տեխնացու Զարինե Սարաջյանը, ով ներկա էր հանդիպմանը, շրջանաձև ընթերցանության մեկ օղակը դարձավ։ Նա կարդաց Սոնայի բանաստեղծություններից իր կողմից ամենասիրվածը, անդրադարձավ վերջերս կատարած գրականագիտական իր մի ուսումնասիրությանը, որը վկայում է հեղինակի մատը երկրի ու ժամանակի զարգերակին պահելու ունակությունը պատերազմը Արցախի գրողների ստեղծագործություններում իմ ուսումնասիրության առանցքում էի վերցրել Արցախում ստեղծագործող տարբեր սերնդի ներկայացուցիչների, ավակ սերնդի Վարդան Հակոբյան, Սոկրատ Խանյան, երիտասարդ սերնդից Սոնային եմ անդրադարձել Վիտալիկին եւ Հայասեր Հովսեփյանին։ Ուզում եմ առանձնացնել Սոնայի վերադարձածները բանաստեղծությունը, որտեղ Սոնան հակիրճ սեղմ տողերում կարողացել է առանց չափազանց գերազանցնելու մեկ վեպի, ստվարածավալ վեպի բովանդակություն դնել այդ սեղմ տողերի մեջ։ Սա խոսում է հենց գրող լինելու ի վերուստ, ոչ թե արհեստացին։ Նրա մեջ կա այդ տաղանդը շնորը փաստի մասին ասում են, չէ, որ յուրաքանչյուր մարդ այս կամ այն չափով գրող է, ստեղծագործող է, նույնիսկ հողագործը հողը մշակելիս մտքի տակ երկ է մտմտում, նա այդ պահին ստեղծագործում է, ինչ որ չափով նա գրող է, կամ թեկուզ ես, այն մեկը, այն մյուսը ստեղծագործում ենք, ապրումները ունենում ենք, բայց չենք համարձակվում դա տողին հանձնել։ Գրող լինելը, արվեստագետ լինելը ինքնին համարձակություն է, ազատամտություն է, ազատություն է եւ ճշմարիտ գրող այդ կոչման արժանանալու համար մարդը պետք է կարողանա պատրել այդ կարծրատիպերը, ինչ որտեղ նաև հասարակության մեջ կարծրացած մտքերը, կարծիքը եւ ազատություն տա իր մտքերին։ Լավ այպես ժայթքի այդ ապրումը զգացումը, որը կոչվում է բանաստեղծություն։ Եվ բացի այդ ռոմանտիզմից, հայրենի գովերքելուց շատ կարեւոր է, որ ժամանակակից գրողը անդրադառնա նաև խնդիրներին մեր երկրում տիրող եւ հենց Սոնայ այս տողը, որ ինքը քիչ առաջ կարդաց, ինձ վերադարձրեց երկիր։ Ես ոդքերիս տակ զգացի իրական հողը, ոչ թե այդ ռոմանտիկ զգացմունքային բանաստեղծությունները, եթե տողացի չհիշեմ մեջ վերեմ, երբ աշխատասերը հա, իրեն զգում է խղճուկ Գյուղացին աշխատասիրությունը Ինչու պետք է աշխատասիրությունը բանաստեղծի մոտ ասոցացվի խղճուկ լինելու հետ։ Դա հենց հասարակության, հասարակարգի հիվանդության մասին է խոսում։ Վաննովիկովը համեստ մշակ է, նա գորալ չի սիրում, Նա ամեն ինչ ասում է հանգիստ, ծանրակշիռ։ Նա իր ստեղծագործություններով ժամանակի անխառն տարեգրությունն է ստեղծում։ Գրական շրջանակներում հանրահայտ բանաձևումը, որի համաձայն երկրի ազատությունը չափվում է տվյալ երկրում ստեղծագործող պոետի վիճակով, երիտասարդ հեղինակներին մղում է հարազատ մնալ գրականության խնդիրներին ու ստեղծել ճշմարիտ գրականություն։ Վան Նովիկովն իր գրական գործունեությունը բաժանում է 3 փուլի։ Ստեղծագործական գործունեությունս 2 թե 3 մասի է բաժանվում։ Հուշեր էին պատերազմյան տարիների թիկունքային այդ կյանքի մասին, թե ինչպես էր թիկունքը ապրում, պատերազմում, թիկունքում էլ էին կրվում։ Ես այնտեղ եմ ծնվել, մեծացել, ամեն առավոտ դուրս էի գալիս, իրիկուններ ավելի ճիշտ, դուրս էի գալիս տեսնեի շենքի հայաթում ինչքան ավտո կա, ու դրա հիման վրա եզրակացնում էի, թե գրիգը որքանով ամեզ մտեցել։ Ու հետո շատ դաժան բաներ էին կատարվում թիկունքում, որի մասին երկար ժամանակ երազներում տենում էի, նույնիսկ արդեն հասուն տարիքում։ Հետո եկավ մի պահ, որ դրանից ազատվելու համար սկսեցի գրել այդ երազներից, այդ հիշողություններից ազատվելու համար կարծես թե փորձեցի գրել ու իրոք օգնեց, մի փոքր հանգստացա, չնայած մինչև հիմա շատ հաճախ որ հավաքվում ենք եղբայրներով, հիշում ենք այդ տարիները հացի հերթեր եւ այլն։ Ու ստեղծագործությանս առաջին этаպը նվիրված էր հենց այդ տարիներին, այդ հիշողություններին։ Հետո եկավ մի պահ, որ շատ էր խոսվում, որ Արցախյան ժամանակակից կյանքը գրականության մեջ չի երևում Ամենայն դեպս արձակի մասին էր խոսքը, այսօրվա երիտասարդը ինչով է ապրում, ինչ մտորմունքներ ունի, ինչպիսին է տեսնում իր ապագան, ինչ քայլեր է անում իր կյանքը կազմակերպելու համար։ Հազիվ հասցրեցի երկու այդպիսի ստեղծագործություն գրել, երկու կարդ թե մեկը նույնիսկ գրեցի, մեկ մինիատյուրա, սկսվեց ապրիլյանը, ապրիլյան օրերը եկան, յուրաքանչյուր արցախցի ես էլ մեկնեցի եւ հենց այդտեղից սկսեց արդեն երկրորդ թե երրորդ էտապը գրեցի մի շարք հուշագրության օրագրային այդ օրերի մասին, սահմանում, իմ տեսածի, իմ լսածի, իմ ապրածի մասին, բայց հիմնականում օրագրայիններ չհասցրեցի վերածել գեղարվեստական ստեղծագործության եւ արդեն բաժանվեցի եւ գրականությունից, եւ Արցախից, Հետագայում բաժանումը շատ ծանր տարա, այսինքն տա նման էր սեփական կաշին քերթելուն։ Որոշեցի վերադառնալ նորից, թե որ եւ գրականություն եւ Արցախ, Արցախն էլ կարծես թե ինքնին գրականություն է ինձ համար, եւ հիմա արդեն զգում եմ ինքս իմ կաշվի մեջ։ Սոնան ստեղծում է ճափածո գործեր, Վանը արձակ։ Վանի գործերը նույնպես ընթերցվեցին շրջանաձև։ Ընթերցողներն արտահայտեցին ու մտքեր փոխանակեցին նորին մեծություն գրականության ու գրական դաշտի խնդիրների շուրջ, առաջարկություններ ու դիտողություններ արեցին։ Արմատներ կենսակենտրոնը, որ ընդունեց համազգայինի երեկոն միասին կազմակերպելու առաջարկը, միտում ունի շատ շուտով վերածվելու մշակութային միջավայրի, որտեղ երիտասարդները թե ստեղծագործող, թե ընթերցող ակամայից կմտնեն հանդիպելու միմյանց, տեղեկանալու գրական աշխարհի վերջին ձեռքբերումներին, վերականգնելու եւ հաղորդակցվելու գեղեցիկ ու անանց արժեքների հետ։ Կենտրոնի կազմակերպիչ Սարինե Հայրյանը պատրաստ է արդարացնել այցելունների հույսերը, աջակցելով կյանքի կոչել նրանց ծրագրերը։ Քանի որ սա համազգայինի միջոցառումն է, Հերմինեն նշեց սկզբից առաջնային նպատակները, որ համազգայինն է հենց դրել իր արջև, բայց ես կարծում եմ նաև, որ այս ֆորմատի միջոցառումը լավագույն ձևն է նաև մեզ համար երիտասարդների կամ տարիքային համանախապակում չեմ դնում առհասարակ Արցախում ապրող մարդկանց համար շփվելու եւ ճանոթանալու տեղի ստեղծագործողների հետ, հեղինակների հետ, իմանալու ինչ է նրանք մտածում, ինչի մասին են գրում, որոնք են այն խնդիրները, որ անհանգստացնում են այդ երիտասարդ գրողներին, չէ՞ որ ասենք լրա լրագրությունից, հրապարակախոսությունից, այլ բաներից բացի կա նաև գրականություն, որը արձագանքում է իրականությանը եւ իր ձևով արձանագրում է իրականությունը։ Իսկ մեր բարագայում, մեր իրականության բարագայում ես մի տեսակ կտրվածություն եմ տեսնում գրողի եւ թույլ տվեք այդպես ասել հասարակ մարդկանց միջեւ։ Այս միջոցառումը կարող է, եթե առաջիկայում ինքը իրոք զարգանա եւ ավելի մեծ մասը անգրկեն, կարողանանք մեծ մասը անգրկել այս միջոցառման շրջանակներում, ինքը կդառնա շատ լավ կապող օղակ ստեղծագործողի եւ մարդկանց միջեւ միջև։ Մարդիկ կիմանան իրենց կողքին ապրող հեղինակը ինչի մասին է գրում եւ ինչքանով է համարժեք այն մտորումներին, այն մտահոգություններին, որ ունեն հասարակ քաղաքացիները։ Իսկ դա շատ կարեւոր է։ Այդ դեպքում արդեն այդ կտրվածությունը չլինի, չենք ասի, ահա գրողները մեզնից տարբեր են, իրենք ուրիշ խավ են, իրենք միայն գրողների միությունում են հավաքվում, խոսում, իսկ մենք ունենք մեր մտահոգությունները, մեր խնդիրները, մեր առօրյա լուծելիք խնդիրները։ Պոեզիայի եւ մեկ բաժակ գինու շուրջ համախմբված ստեղծագործողներն ու ընթերցողները մեր թնդմերթ լսում էին Շուշիի հեղինակային երգի կատարում Ակումբիսան Արեն Միրզոյանի կատարումներից։ Հայաճի կաննա, չկարենքի կայնաշան։ Աչքերը պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Խաչմերուկն է եթերում։ Սիրով շարունակում ենք մեր ծրագիրը։ Այսօր հուլիսի 20-ին նշվում է շախմատի միջազգային օրը։ 1924 թվականի այսօրն է հիմնադրվել շախմատային գլխավոր գերատեսչությունը Ֆիդեն։ Օրը նշելու գաղափարն առաջարկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից, իսկ 1966 թվականին Ֆիդեն հաստատել է այն։ Այդ թվականից սկսած այն տոնվում է աշխարի բոլոր շախմատասերների կողմից։ Միաժամանակ շախմատ խաղալու սեանսներ են տեղի ունենում նույնիսկ բանտերում։ Հանրագիտարանային տվյալի համաձայն շախմատը ծագել է Հնդկաստանում 2000 տարուց ավելի առաջ։ Այն ժամանակ խաղը կոչվում էր չատուրանգա։ Իր խաղակարերի զանազանությամբ եւ դասավորությամբ նա ձգտում էր պատկերել այն ժամանակվա հնդկական զորքի կազմն ու շարքը։ Բարեկամներ, մեր եթերաժամը եզրափակենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ֆրանչեսկո Պետրարկան, իտալացի պոետ, հումանիստների ավագ սերնդի առաջնորդը, իտալական նախավերածննդյան դարաշրջանի մեծագույն գործիչներից մեկը։ Թադեուշ Ռայխշտայնը, շվեյցարացի քիմիկոս, Նոբելի ամրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում։ Մինաս Ավետիսյանը, հայ մեծանուն նկարիչ, շուրջ 500 կտավի գրեթե նույնքան նկարների, 20 մեծ որմնանկարի եւ տասնյակ թատերական ներկայացումների բեմանկարների հեղինակ։ Դավիթ Թուխմանովը, Ցակումով հայ, ռուսաստանցի հայտնի կոմպոզիտոր, ռուսաստանի դաշնության ժողովրդական արտիստ։ Գերտ Կարլբինինգը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում։ Thank you Հայոց բանակ, իմ հայրենիք, պաշտպանն եմ ես քո անվեր, Հայոց բանակ, իմ հայրենիք, խաղաղ պահենք երկինքը մեր, Սիրած աղջիկ, իմ սիրելի, դժվար է քեզ սերվից սիրել, հրաշք աղջիկ, քեզ քեզ համար, խաղաղ պահենք երկիրը մեր, Սիրո սրտեր անմար, հենց ձեր սիրո համար Պիտի պահենք անպարտ երկիրը մեր Հանուն հողի անգին, հանուն ծառի ծաղկի Հանուն թապված արյան պիտի հաղթենք Հայոց բանակ, իմ հայրենիք Արցիվն եմ ես կոլերների Հայոց բանակ, իմ հայրենիք Որդին եմ քո կաջարիք հայոց մայրեր արյուծածին երկինք առնա ծաղոտքը ձեր հայոց մայրեր հենց ես համար խաղաղ պահենք երկինքը մեր Վարվող մոմի համար, ձեր սիրո համար, պիտի պահենք խաղաղ երկիրը մեր։ Հանուն կյանքի գալի, ու մանկանցի ծաղի, հանուն մեր պատմության պիտի հաղթենք։ Սիրո սրտեր անմար, հենց է սիրո համար, պիտի պահենք անպատ երկիրը մեր, Հանուն հողի անգին, հանուն ծառի ծաղկի, հանուն թափված արյան պիտի հաղթենք, Ավարտվեց խաչմերուկ հաղորդաշարի շապատվա թողարկումը, այն վարել է արմին է բաղդասարյանը։